ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเอง จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญกิตภาวนาเป็นลำดับสืบไป บทชุมนุมเทวดา ภริตวานเมตังสเมตาพทันตา อวิคิตะจิตตาปริตังพนันตุ สักเคกาเมจรุเปคิริสิขารตเต จันตะเลเควิมาเน ทีเประเทจักขาเมตรวนาคหเนเคหะวัทุมหิเขตเต ภูมมาจายันตุเทวาชลาทลวิสเม ยะขาคันทัพนาอาคาเตทันตาสันติเกยังโมนิวะระวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมัสวนากาโลอะยามภะทันตา ธรรมัสวนกาโลอะยามพาทานตาธรรมัสวนกาโลอะยามพาทานตา บทนมัสการพระพุทธเจ้า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 บทสวดยอดพระกันไตรปิฎกอิติปิโสภะคะวาอะระหังวาตโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวาตโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวา ปิโสภะคะวาโลกวิโทวาตโสภะคะวาอะระหันตังสารนังคาชาเมอะระหันตังสิรสานะมาเมสัมมาสัมพุทธังสารนังคาชาเมสัมมาสัมพุทธัง งสิรสานะมาเมเวชาจารณะสามปานังสารนังคาถาเมเวชาจารณะสามปานังสิรสานะมาเมโสคตังสารนังคาถาเมโส ตังสิรสานามาเมโลกเวทางสารนางคาชาเมโลกเวทางสิรสานามาเมอิตเปิโสภะคะวะอนุตตรวาต โสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาปุริสธรรมสารติวาตโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัทธาเทวมโนสานังวาตโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาโพธวาตโส พระขาวา นตาตรังสิรสานามาเมปุริสธรรมสารติสารนังหาชาเมปุริสธรรมสารติสิรสานามาเมสัทธาเทวมโนสานังสารนังหาชาเมสัทธาเทวมโน งสิรสานะมาไม่พอทางสารนางคาชาไม่พอทางสิรสานะมาไม่เอเตปโสภคะวาเอเตปโสภคะวาโรภะคันโทอเน จราคณปารเมจสามปานโนอิติปิโสภะคะวาเวทนาขันโทอเนจราคณปารเมจสามปานโนอิติปิโสภะคะวาสัญญาขันโทอเนจราคณปารเม จะสามปานโนอิติปิโสภะคะวาสังขาระคานโทอเนจลาคันปารเมจะสามปานโนอิติปิโสภะคะวาเวญญาณขันโทอเน จราคณปารเมจะสามปานโนอิติปิโสภะคะวาปัทเวทาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวาอาปธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวาเตโชธา ตุสมาธิญาณสัมปันโนเอติปิโสภะคะวาวายยธาตุสมาธิญาณสัมปันโนเอติป ภควาอากาสธาตุสมาธิญาณสัมปันโนเอเตปิโสภควาเวนญาณธาตุสมาธิญาณสัมปันโนเอเตปิโสภควาจากกวารธาตุสมาธิญาณสัมปันโนเอเตปิโส ภคะวาจาตุมหาราชิกาธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาตาวเตมสาธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวายามาธาตุสมาธิญาณสั hanno ปิโสภะคะวาตุสตาธาตุสมาธิญาณสามปันโนอิติปิโสภะคะวาเนมานารเตธาตุสมาธิญาณสามปันโนอิติปิโสภะคะวาปารเนมิตวสวันเตธาตุสมาธิญาณสาม มปันโนเอเตเปโสภะคะวะกามาวจารธาตุสัมมาทิยานาสัมปันโนเอเตเปโสภะคะวะโรปาวจารธาตุสัมมาทิยานาสัมปันโนเอเตเปโสภะคะวะอโรปาวจารธาตุสัมมา ธิญาณสามปานโนเอติปิโสภคะวาโลโกตารธาตุสมาธิญาณสามปานโน ิตติปิโสภะคะวาปัทมชานธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวาทุติยชานธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวาตติยชานธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติ เปโสภะคะวาจตุตาชาณาธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติเปโสภะคะวาการจะมาชาณาธาตุสมาธิญาณสัมปันโน หิติปิโสภะควาอากาสานจานจายตนะธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติป ปิโสภะคะวาเวนญาณานจายตนะธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาเกณจานญายตนะธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนวสัญญาณสัญญายตนะ ทาตุสมาธิญาณสามปันโนเอติปิโสภะคะวาโสตาปาติมาคาทาตุสมาธิญาณสามปันโนเอติปิโสภะคะวาสกิทาคาไมมาคาทาตุสมาธิญาณสามปันโนเอติปิโสภะคะวา อนาคามิมาคาธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวาอรหัตมาคาธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโสภะคะวาโสตาปาติภลธาตุสมาธิญาณสามปานโนอิติปิโส ภควาสกิทาคามิพลันธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอนาคามิพลันธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอรหัตพลันธาตุสมาธิญาณสัมปันโน กุศลธรรมาอิติปิโสภะคะวาอาญาวชีวังโพธังสารนางคาชามิชามโพธิปัญจะเอสารกุศลธรรมานะโมโพธายนะโมธรรมายนะโมสังขายปัญจโพธานะมัง มิหาอาปามาจุปเทมาสังขังกุสังวิทาปุกายปะอุปสัชสะเหตปาสายโสโสโสสะสะอะอะอะอนิเตชะสุเนมะพัวจนาวิเวอสังวิสุโลปุสะปุภะอิสวาสุสุสวาอิกุสลาธรรมาเจติวิอา เทเตปิโสภะคะวาอะระหังอะอายาวเชวังโพทางสารนางคาชาเมสาโพธิปานจะเอกสโรธรรมากุสลาธรรมานันทวิวังโพอิติสัมมาสัมพุทโธสุขลานอนยาวเชวังโพ วัฏังสารนางคาชาเมจาโตมหาราชิกาเอตสรกุสลาธรรมาอิติเวชาจารณสามปานโนอุปยาวเจวังโพธังสารนางคาชาเมตาวเตงสาเอตสรกุสลาธรรมานันท ปานจสุขโตโลกเวทโวมหาเอโอยาวัชเชวังโพทางสารนางคาชามยามาเอกสรกุสลาธามาธามาสัทธปานจสัตตสัตตาปารมีอนุตโรยมกขยาวเชวังโพ ทางสารนางคาชาเมตุสิตาเอสรคุสลาธรรมาปุยปะกปุริสธรรมสารธิยาวเชวังโพทางสารนางคาชาเมเนมานรเตเอสรคุสลาธรรมาเหตุโกวสทธาเทวมโน ดสานางตถายาวเชวังโพธางสารนางคาชามิปารเนมมิตวสวัตเตเอสรกุสลาธรรมาสังขารคานโทโทขังอเนจังอนาตาโพธปพยาวเชวังโพธางสารนางคา าชามิพรามาเอสรกุสลาธามานาทิปัจจยาเวนปันจภควตายาวันเนพานางสารนางคาชาเมนโมพุทธาสนโมธรรมาสนโมสังฆาสพพทิลาภกลาการกนาเอต นาสาเจนาสุวาติหอนโอโหโลโหโลโหโล สวาหายนะโมพุทธาสนะโมธรรมาสนะโมสังฆาสเวเตเวเตเวเตเมเตเมเตเมเตเจเตเจติวาติวาติมยสุสุวาทิหนตุหุโลหุโลหุโลสวาหายะเอ็นทสาวังมหาเอ็นทสาวัง พรามสาวางมหาพรามสาวางจักกวาติสาวางมหาจักกัตบาติสาวางเทวาสาวางมหาเทวาสาวางอิสิ สาวังมหาอิสิสาวังมุเนสาวังมหามุเนสาวังสาปุริสสาวังมหาสาปุริสสาวังพุทธสาวังปาเจกพุทธสาวังอรหัตสาวังสาภเสทเวชาธารานังสาวังสา พโลกาอิริยานังสาวังเฮเตนะสาเจนะสุวัติผลตุสาวังกุณังวัชพลังเตชังวิริยังเศรษฐิกามังธามังสัจจังเนพานังโมขังคุยหักกังทานังเสลังปัญญาเนขังกนญา ยังภาคยังยาสามตาปังสุขังสิริัวปังจตุเวสติเทสนางเอเตนะสาเจนะสุวัติโหนตุโหโลโหโลโหโล สวาหายนโมโทธาสะโทขังอเนจังอนาตาัวปะขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทเวนญาณขันโทนะโม อิติปิโสภะคะวานะโมธรรมาสะโทขังอเนจังอนาต ตารปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทเวนญาณขันโทนะโมสวาขาโทปะขวตาธรรมโมนะโมสังขาสัทโทขังอเนจังอนาตารปขันโทเวทนาขันโทส านญาขันธสังขารขันธเวนญาณขันธนะโมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆวาหปเรตังนะโมโพธายมะอุทุขังอเนจังอนันทายาวตาสหายโยนะโมอุอมะทุขังอัน เนจังอนาตังอุอมะอวันทานโมโพธายนะอคตินิสรณะอาระปะคุทางมะออุทุขังอเนจังอนาตังบทสวดโพชฌังคปริต พชังโคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยามปิติปัสสัทิโพชังคาจตถาปเรสมาทุเปขโพชังคาสัตเตเตสัมปทาสินามุนินาสัมปทาคาตาภาวิตาภูเรกตาส สังวาตันติอภินญายเนปานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวาเชนะโสทิเมโหตุสาพทาเอกัสมิงสมเยนาโทโมคาลานันจักกาสปังคิลาเนทุขิเตติสวาโพชังเคสัตตเทสย ิเตจตังอภินันทิตวารโรคาโมจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวาเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาพิปิริโตจุนทาเทเรนตันเยวพันนาเปตวานาสาธาร รังสามโมทิตวาจะอาภาธาตามหาวุธาสิทานาโสเอเตนะสาจวาเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาปะเฮนาเตจะอาภาธาเตนานามปิมเหสินางมาคาหัตกิเลสาวปาตาโนปาติธรรมตา ังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติเมโหตุสัพพทาบทสวดพระคาถาชินนบัญชร ชยาสนากตาโพธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสัพพังรสังเยปิเวงสุนราสภาตานหังการาทโยโพธาอัทเวสตินายกาสัพเพปเตทิตามายหังมาทะเก เตโมเนสราสสเสปเตติโตมายหังโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปเตติโตมายหังอุเรสภพคุณากโรหะทะเยเมอนุโรตโทสาเรโพุจะทาคิเนกอนทานย เป็นทิพาคาสเมงโมคานลานโดจวางมะเกทาเคเนสวเนไมหังอาสงอานันทรามุโรกาสปอจมหานามอุภาสงวามาโสตะเกเกสันเตเตนทิพาคาสเมงสุริ ริโยวะปะพังกะโรนิเสนโนสิริสามปานโนโสพิโตมุนิปงคขวกุมารกาสโปเทโรมาเหสเจตวาตโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปเตทาสิกุณากรโปนโนอังคุลิมาโร จะอุปาเลนันทเสวะเลเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติรกามมาเสสาเสติมหาเทราวิจิตาชินสาวกาเอเตเสติมหาเทราชิตวันตอชินนรสาชลานตาเสระเต เจนะอังขมังเคสุสันเทตารตนังปุรโตอาสิทาคิเนเมตัสตะกังทัชาคังปัจจโตอาสิวังเมอังคุลิมาละกังขันธมรปะเรตันจะอาตานาติยโสตะกังอากาเสชทัน นางอาสิเสสาปาการสันติตาชินานานาวรสังยุตตาสาตาปาการลังกตาวาตาเปตาติสันชาตาภาหิราชตปาทวาอาเสสาวินยังยันโตอนันตชินเตชสาวสโต เมสเกเจนะสัทธาสามุทธปัญชเรชินาปัญชรมาชังหิวิหารันตังมเิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสามเพเตมหาปุริสาสภาเอเจวมานตสุโคตสุราขอชินานุภาเวนะจิตุปา ทโวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะจิตันตรายโยสัทธามานุภาวะปาลิโตจารามิชินปัญชเรติบทบารมีสามสิบทัศ ทานปารามิสัมปันโนทานอุปปารามิสัมปันโนทานปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา ศีลปารามิสัมปันโนศีลอุปปารามิสัมปันโนศีลปรมาธาปารามิสัมปันโน เมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา เนคัมมะปารามิสัมปันโนเนคัมมะอุปปารามิสัมปันโนเนคัมมะปรมาทาปารามิ สัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปารามี สัมปันโนปัญญาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา วิริยาปารามิสัมปันโนวิริยา อุปปารามิสัมปันโนวิริยาปรมาตาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา คันติปารามิสัมปันโนคันติอุปปารามิสัมปันโนคันติปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา สัจจปารามีสัมปันโนสัจจอุปปารามีสัมปันโนสัจจปรมาทาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา อธิฐานาปารามิสัมปันโนอธิฐานาอุปปารามิสัมปันโนอธิฐานาปรมาตาปารามิสัมปันโน เมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา เมตตาปารามีสัมปันโนเมตตาอุปปารามีสัมปันโนเมตตาปรมาตาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะควา อุเปขาปารามิสัมปันโนอุเปขาอุปปารามิสัมปันโนอุเปขาปรมาตาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเปขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวง ทาสาปารามิสัมปันโนทาสาอุปปารามิสัมปันโนทาสาปรมาทาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา พุทธังสารนังคาชามิธรรมังสารนังคาชามิ สังฆังสารนังคาชามินามามิหัง บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ เวชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโม สันทิติโกอากาลิโกเอหิปันสิโก โอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สาเมจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิ อัฏฐาปุริสปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชเลการณิโย อนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ บทพุทธชัยยมงคลคาถา พาหุง พาหงสหัสสมาพิเนมิตาสาวุทานตางกรีเมฆลังอุทิตาโครสเสนมารังทานาติธรรมเวทนาชิตตวามุนินโทตานเตจะสาภวตุเมชยมังคลานิมาราติเรกมพิโยช จิตสามภารันติงโครัมปนารวกมาคมาธาทยาขังขานเตสุทานตเวทินาชิตวามุเนนโทตานเตชะสาภาวตุเมชยมังคลานินาราคิลิง ทัสวรังอติมาทโพตังทาวามกิจังกรรมสเนวสุธารุนานตังเมตตางภูเสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตยะสาภวตุเมชยมังคลานิโอเกตคาคามติหาทสุธารุนันตังทา าวันติโยชนะปะทางกุลิมาละวันตังเอเทมเทสังคตามโนชิตวามุนิน โทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิการตวานากาธมุทารังอิวะคาพินิยาเจนจายทวนทวจนางชนากายมาเชสันเตนะโสมเวทินาชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวตุเมชยม มังคลานิสัจจังเวหายมติสัจกวาทเกตุงวาทาภิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปเทปัจลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานินันโทปนันทพูชคา งวิพุทังมาหิตเทงปุณเตนะเทระพุจเกนะธรรมาปยานโตเอโทปเทสเวเทนาชิตตวามุเดนโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลาเนโทคาหเทเทพุจเกนะสุทาทหาทางพระมังวิสุท ติจุติเมธิภกาพิธานังยานาคเทนเวตินาชิตวามุทินโทตานเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิเอตาปิโกตชยมังคลาอัตถคาทายโยวาจโนทินทิเนสารเตมตานเตหิตวา านเนกเวเวทานิจปาทวานิโมขังสุขังอธิคมายนโรสปันโยบทชัยยปริต มหาการุณิโกนาโทหิตายสาพปานินางปูเร ตวาปารเมสาภาปาโตสัมโพธิมุนตมังเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเมชยมังคลังชยันโตโพธิยาโมเลสังกยานางนันทิวัฒโนเอวังอาหังวิชโยโหมิชยานสุชย มังคะเลอปาราชิตปานนังเกสิเสปทวิปคะเลอภิเสเกสัพพโทธานังอาคาปาัวปโมทติสุนามคาตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตโตจะสุเยทังพราม จาริสุปทาเกนางกายกรรมังวาจากรรมังปทาเกนางปทาเกนางมโนกรรมังปเนเทเตปทาเกนาปทาเกนานิกัตตวานลพันตาเทปทาเกเน บททรงเทวดากลับเทวสถาน ทุกขปัตตาจเนทุกขาพยาปัตตาจเนพายาโสกปัตตาจเนโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะทังกุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทาน งคทันตุสาทายเสลังรักขันตุสาพทาภาวนาพิรตาโหนตุคาชันตุเทวตาคตัง สัพเพพุทธาภลาปตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนราคังพันธามิสาพพาโสบทสัพพมงคลคาถา ภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพโพธานุภาเวนัสธาโสเทพวันตุเมภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสเทพวันตุเมภว วะตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพสังคานุภาเวนัสธาสเทภาวันตุเม หลังจากที่เราได้สวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานกัน โดยการนั่งสมาธิ เป็นเวลาประมาณห้านาที ให้เรานั่งท่าขัดสมาธิ เอาเท้าขวาวางทับบนเท้าซ้าย ยืดตัวให้ตรง แล้วประนมมือขึ้น เพื่อขอสมาทานพระกรรมฐานก่อน ให้ว่าตามดังนี้ อุกาสะอุกาสะ ณโอกาสบัดนี้ ข้าพเจ้าขอสมาทาน ซึ่งพระกรรมฐาน ที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว ขอคณิกะสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ และวิปัสสนาญาณจงบังเกิดมี ในขันธสันดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้ารู้ ลมหายใจออกรู้ สามหนและเจ็ดหน ร้อยหนและพันหน ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทิน ต่อไปให้เราค่อยๆเอามือขวา วางทับมือซ้าย พยายามยืดกายให้ตรงดำรงสติให้มั่น แล้วค่อย ๆ หลับตาลงเบาๆ หายใจเข้าลึกๆ ยาวๆ แล้วค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ หายใจเข้าก็รู้ว่า หายใจเข้า หายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก ให้เอาสติไปจับที่ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก หายใจเข้าภาวนาในใจว่า พูด หายใจออกภาวนาว่า โท หายใจเข้าพูด หายใจออกโท

ที่สัมผัสกับปลายจมูกของเรา แล้วค่อยๆ ผ่านลงมาทางลำคอ ลงสู่ปอด เมื่อหายใจเต็มปอดแล้ว เราจะรู้สึกว่ามีความสุข อิ่มสบาย และสงบเย็นที่ใจ หายใจเข้าพูด หายใจออกโท พุทโธพุทโธถ้าเรารู้ว่า เผลอสติไป แล้วเอาจิตไปคิดเรื่องอื่นอยู่ ก็ให้รีบดึงสติกลับมา ให้มาจับที่ลมหายใจ พร้อมกับภาวนาว่า รู้ตัวหนอ รู้ตัวหนอ และกำหนดลมหายใจเข้าออก พูดโท พูด เอาละ่ะ ก็พอสมควรแก่เวลา ให้ค่อยๆ กำหนดรู้ตัวออกจากสมาธิ ค่อยๆ ลืมตาขึ้นเบาๆ แล้วประนมมือขึ้น แล้วภาวนาในใจว่า สาธุ ด้วยอเนกสงแห่งผลการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนี้ ขอความมีสติ ความสงบสุขแห่งจิต ความปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่น และความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวง จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า และบุคคลอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าด้วยเทินอนุโมทามิ บทแผ่เมตตาให้ตนเอง อหังสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุกโขโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอัพยาปัชโชโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อะนโค โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตานังปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อัพยาปัชชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อเนคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทแผ่ส่วนกุศล อิทังเมมาตาปิตูนังโหตุ สุขิตาโหนตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยาตีนางโหตุ สุขิตาโหนตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมฆรุปัชายาจริยานังโหตุ สุขิตาโหนตุครุปัชายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังสัพพเทวตานังโหตุ สุกิตาหนตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุ สุขิตาหนตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพะเวรีนางโหตุ สุขิตาหนตุสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพสัตตานังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินคำกรวดน้ำของยอดพระกันไตรปิฎก อิมินาปุญญกรรมเมนะ ด้วยเดชผลบุญแห่งข้าพเจ้า ได้สร้างและสวดยอดพระกันไตรปิฎกนี้ ขอให้คำชูอุดหนุนคุณบิดามารดา พระมหากษัตริย์ ผู้มีพระคุณญาติกาครูอุปชาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรและมิตรรักสนิท เพื่อนสรรพสัตว์น้อยใหญ่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพศพพญายมราช นายนิริยบาล เท้าจตุโลกกบาลทั้งสี่สิริคุตอมาตชั้นจตุมหาราชิกา เบื้องบนสูงสุดจนถึงพระวัคพรม และเบื้องล่างต่ำสุด ตั้งแต่โลกันตะมหานรกและอเวจีขึ้นมา จนถึงโลกมนุษย์ สุดรอบขอบจักรวาลอนันตจักรวาล คุณพระศรีรัตนตรัย และเทพพยดาทั้งหลาย ตลอดทั้งอินพรมยมยักษ์ คนทัน นาคา พระเพลิงพระพายพระพิรุณท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้ จงเป็นอุปนิสัยปัจจัย ให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบัน และอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทิน พุทธังอนันตังธรรมังจักวาลัง สังขังนิพพานะปัจโยโหนตุ คำอธิษฐานอโหสิกรรม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใด ๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้า มีความสุขความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินคาถาค้าขายดี พุทธังพระหุชนานัง เอหิจิตตัง เอหิมนุษสานัง เอหิลาพัง เอหิเมตตา ชมพูทีเป มนุษสานัง อิทิโยปุริโส จิตตังพันทังเอหิ คาถามหาลาภนะมามีมา มหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวรรณังวา รัชตังวามะนีวาทะนังวา พีชังวา อัดถังวา ปัดถังวา เอหิ เอหิ อาคัตชัยยะ อิติมีมานะมามิหัง คาถาเสริมทรัพย์ พุทธมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทิโย พุทธัสสะมานีมามะ พุทธัสสะสวาโหม พระคาถาเงินล้าน สัมปติชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวา สเพยขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเม มิเตพาหุหติ พุทธมะอุณโมพุทธายะ วิรัทโยวิรโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสี วิรทาสาวิระอิทธิโย พุทธัสสะมานีมามะ พุทธัสสะสวาโหม สัมปติฉามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ ขออานิสงส์แห่งการสวดมนต์และเจริญภาวนาในครั้งนี้ ได้อำนวยผลให้ท่านและครอบครัว ตลอดทั้งธุรกิจการงาน ประสบแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนา ทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน